Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару чарговым разам выправляемся наш пасар па нязведаных альбо забытых куточках беларускай сталіцы. Сёння маршрут для экскурсій па сваім мінску падрыхтаваў рэжысёр і прадюсер Зміцер Бейнард Саладуха. Вітаю спадар Зміцер. Прывітанне. Вы ж у мінску нарадзіліся. Так у якім пакаленні вы у трецім. Хто першы з вашых э, з'явіўся ў мінску засяліўся ў мінску. Пры так. якіх умовах гэта было. памятаеце, ведаеце. Так мой дзед прыехаў у мінск Ну, э, э, з витебску прывёз сваю сям'ю ну жонку прывёз і уладкаваўся працаваць на завод імя Леніна тады ён быў пабудаваны а потым з эвакуацыі завод адправілі на урал в эвакуацыю ён вярнуўся і яму далі жытло Я чаму запытаўся, таму што часта э, у гасцей, калі я ўсім гэта пытанне задаю, Э, хто мінчук і часто так здараецца што нехта прыехаў з рассіі з тады яшчэ малдавіі напрыклад малдаўскай сср mm -hmm. і выніку гэта людзі час працавалі на глебе беларускай культуры таму заўсёды гэтае пытанне для мяне ну, яно бы стаіць ну так. адным з першых неяк вы мне задалі пытанне і я цяпер яго таксама выкарыстоўваю гэта пытанне што значыць быць мінчуком вось як гэта што гэта такое у ёсць у вас адказ на гэта пытанне Я думаю что гэта развагі адказу няма адказу няма ну я разумею так па нейкіх маркерах что гэта быць што гэта значыць быць. Гэта значыць, што шмат дзе пабыўшы і ацаніўшы шмат э, якія іншыя гарады і мясціны, гэта ўвесь час хацець э, вяртацца сюды. Гэта э, найбольш камфортны асяродак, які не ў побытавым сэнсе камфортны, а ў душэўным сэнсе камфортны асяродак. Э, ну а душэўнасць э, асяродка складаецца як з прасторы, так і з людзей. Зразумела ж. Але то ж самае можа быць і у гомелі у брэсці Ну мне давялося давялося і даволі доўга жыць не ў мінску і і гэта даволі доўга рабіла месца дзе я жывую людзей блізкімі але не роднымі вот ёсць усё роўна у кагосьці я не пэўна што ва ўсіх у кагосьці ёсць абвостранае пачуццё свайго вот у мяне яно дакладнае А можаце на вуліцы напрыклад зразумець па мінаках то хто карынны мінчук а хто зараз уже, зараз ужо складана зараз а калі магчыма было Магчыма было дзесьці вот у маім дзяцінстве ў юнацтве гэта было даволі такі заўважна гараджаніна дне гараджаніна і мінчук ад дне мінчука адрозніваліся да чым чым гэта выражалось Ну, гараджане да не гараджаніна яны заўсёды так э, даволі заўважна вопратка гэта гэта і вопратка гэта гэтай паводзіны мова гэта самы яскравы маркер канешне быў заўсёды таму што нашы гарады э, рабіліся рускамоўнымі а беларуская правінцыя дзякаваць богу была беларускамоўнай а зараз як наадварот все ну, да ну гэта гэта добра что наадварот тому что гэта правильно все ж таки мова мусіць э, гучаць сярод прадстаўнікоў найперш я так мяркую сярод прадстаўнікоў найбольш таких прасунутых э, нейкіх элітаў скажем так да і спускацца там ужо кудысьці вниз а наадварот не атрымоўваецца а можете узгадаць э, самое некое яркое ўражанне з дзяцінства что тычыцца мінску у А, у мяне іх шмат таму самага яркага няма у мяне нейкі вот нейкае пачуццё такое прасторы і часу вот даволі я скажу так что вот э, мінск майго дзяцінства гэта сонечна э, крыху пыльна але прыемна пыльна не брудна а вот так прыемна патрыархальна пыльна і вельмі свабодна вот так То бок зараз гэтага гэта да, не адчуваю за, зараз гэтага ўсяго няма <laughs> Таму у прынцыпе вот наш шпацыр па мінску ён будзе э, з, з мінуўшчыны а не вот без без пераходу ў сённяшні дзень там што сённяшні мінск ён нейкі для мяне зараз не зусім мінск ён у параўнанні з тым ён не для людзей вот тады ён быў для людзей а зараз такі перыяд што ён пакуль што не для людзей дзяцінство ваша дзе прайшло ў мінску а, э, ну самае такое вот э, дзяцінства калі я быў яшчэ пад кантрольню ўвесь оно праходзіла ў раёне політэхнічнага інстытута цяперашняй політэхнічнай академіі э, вуліца якуба коласа вуліца сходняя то бок тады яна была восточная э, забудаваная баракамі двухпавярховымі а А, а пазней э, а, маё дзяцінства праходзіла ўжо ў горадзе, Таму што я вельмі любіў самотна вандраваць, я садзіўся ў трамвайчык, мой любимы від транспарта у... А сэнсі, горадзе у горадзе да. у цэнтры. Так не толькі ў цэнтры. Я садзіўся ў трамвайчык і даязджаў да куды-небудзь э, там альбо да канечнай, альбо да куды, дзе мне было цікава і там выходзіў і проста бадзяўся, прагульваючы школу. Ну, мы зараз пабудзяемся э, па тым маршруце, які вы прапанавалі. Э, першым пунктам э, пазначаны пазначана старажоўка. Такі пойдзем у храналагічным парадку, гэта 60-е гады старажоўка. Э, чаму менавіта гэтае месца? Э, ну па-першае, гэта такое было дастаткова моцнае ўражанне ў мяне. Гэта першы такі рынок быў, э, куды я патрапіў з дзедам. Дзед у мяне чалавек рукасты быў майстар, увесь час штось, штось ці чыніў і стражоўка на той момант была напэўна адзіным рынкам прынамсі я іншых не ведаю на той час дзе была нейкая аналогія э, вот э, цяперашняга поля цуда ў ждановічах то бок там быў блышыны рынок тады то бок кожны мог нешта прыйсці прадаць так, набыць так там вся сялякая такая гаспадарчая драбяза продавалася дэталькі нейкія жалязячкі і адначасова там прадаваліся яшчэ і хатнія жывёлінкі розныя ад самых простых там нейкіх хамячкоў э, да там трусоў да кабанчыкаў да там цяля можна было набыць мало вы там каго для вас там каго набылі э, рыбак мне там <laughs> дзед все ж таки спакусіўся і набыў мне рыбак і у нас даволі доўгі час стаяў такі э, круглы акварыум бочкападобны у якім плавалі гэтыя рыбкі Дарэчы захар шыбека э, гісторык э, працтуе яго стражоўскі кірмаш на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў важно до да 96 -го году так э, Такім чынам месца пахавання расійскіх беларускіх салдат па меркаванні таго ж захара шыбекі не толькі не захоўвалася дзяржава але было апаганена узгуляючы там у дзяцінстве вы разумелі што гэта за месца ці не канешне не справа ў тым што яно знішчана было яшчэ да майго нараджэння як як могілкі а Прычым на мой погляд э, гэта было зроблена наўмысна гэта просто вынішчалася памяць савецкім часам э, вынішчалася памяць гістарычная памяць нашага народа так было зручна вот. калі вы даведаліся э, што гэта за место дзе вам куплялі рыбак ну дзесьці у канцы 80-х калі шмат што шмат інфармацыі стала дасяжнай адкрытай там нейкія публікацыі памятаю вот але цікава што гэтае месца ў 90-е яго спляжылі рынок гэты але э, по тых звестках і там была я памятаю у прэсе нейкая такая даволі заўважная кампанія э, там збіраліся будаваць літнае жытло для чынавенства мінскага вот я памятаю что там былі такія артыкулы вельмі моцныя вельмі ўзрушаныя э, ці не будзе вам чынушы там круціцца паначох вот і таму ўсё ж таки я разумею разумею так что гэта ну паўздзейнічала у там цікавая яшчэ рэч была что калі э, ўсё ж таки гэты гэтую прастору э, вярнулі у стан э, мемарыяльных могілак там на пачатку на чатырох рагах э, гэтай агароджы якая зараз існуе там стаялі такія э, вялізныя э, скульптуры орлоў вельмі прыгожых вельмі моцных таких орлоў яны прастаялі прыкладна э, тыдні стры і, і, і, і, і, і кудысьці паляцелі там То бок не ведаць <laughs> я так подазраю что 10 яны не на нейкіх дачах можа быть і прысели там так прысели мы зразробім паузу вернемся до прагулянки праз некалькі хвілін пакуль же нагадаю нумар для смс 9705 нагадываю, что сегодня гуляем по Минску компания с режиссером и продюсером с метром Бейнард Солодухом. Бейнард там Солодухом. Можно и так, и так. Так и как, как вам больше подобается? Ну, можно Бейнард Солодухом. Бейнард... Бей... Ну, а так. <laughs> Бейнард э, Солодухом. Это, вот это у меня помячи, это мои протки, и они так само тутейшие. И они так само великое князство, что похоже, не мают. То бок я На ўсе бакі беларус на ўсе бакі беларус дарэчы яшчэ раз нагадаю нумар для смс 9705 калі раптам маце пытанне альбо ваши ўспаміны не звязаныя з успамінамі спадара з метра дасылаце паведамленне э, вось наступным пунктам у вашым маршруце стаіць танцпляцоўка у парку чалюскінцаў э, сёння она не тая што была я вось давно там не быў але кажуць ці то рэканструявалі ці то збіраюцца рэканструяваць і рабіць там дыскатэку для тых каму за не ведаю наш вы абралі 70 80 гады менавіта да. Так что там адбывалася э, у ты гады ну вот для нас я тады вучыўся ў школе э, неподалёк от парка чалюскінцу і э, ну, увесь час мы бегалі туды прагульваць альбо просто пабадзяцца пасля школы вот і для нас гэта было то такое вельмі прывабнае месца тому что там там быў узроставы цэнс зразумела то на гэтую пляцоўку пускалі здаецца пасля 18 гадоў то бок да 18 туды не, не можна было трывала б нейкі документ показваць дзе як ну паколькі мы былі да 18 то мы ну, нават бачна, і, та... і нават і не спрабавалі таму не ведаю напэўна штосьці трэба было паказваць альбо такі навока так бы мовіць кантралёра там білеты прадаваліся і выглядала яна вельмі Як я разумею цяпер на цяперашні розум яна вельмі смешна выглядала гэта была такая сетчатая агароджа з там плод быў зроблены з э, сеткі рабіца э, дзесьці знізу была глухая а зверху вот сетка рабіца была каб туды не пралезці але было бачна і гэта нагадвала ну безумоўна нейкі звярынец вот мы звонку і глядзелі на ўсё гэта а ўнутры значыць для нас там нейкія звярушкі дэманстравалі свае там тыповыя паводзіны гарожа калі можна і под клеткай под этой таксама танчыць ну вот не ведаю дарэчы некаторыя там калі ты крыху там попіць чаго-нибудь даводзілася дык мы і адплясвалі там побач падрабіцы але дружыннікі хадзілі ганялі нас там ну не паложана Да. І вот і там э, э, гэта былі часы яшчэ калі дыскатэкі можа быць былі дзесьці але пакуль што не ў мінску і таму э, на такіх танцульках заўсёды была жывая жывой гук жывая музыка і там гралі вельмі някепскія музыкі туды я так разумею што туды ну ірваліся патрапіць э, пайграць на даволі вялікую аўдыторыю гэта не кабак гэта штосьці іншае і там у э, можна было пачуць вот першыя каверы на штосьці такое чаго не ў эфірах беларускіх нідзе не мог немагчыма было іншым чынам пачуць вот там яны вельмі любілі медленны там нейкі такі павольны танец і часта яго аб'яўлялі белым танцам под карлоса сантану ёсць у яго такі легендарны 70-х гадоў нейкі шлягер я зараз не ўзгадаю назву яго там такія сентыментальныя гітарныя запілы былі так краналі нашу наши савецкія душы так пранізліва бо у нас такого не было у нас вот так сентыментальна не ігралі <laughs> вот і, і там значыць вот адплясывалі тады мы ўбачылі ўпершыню там я быў можа мне гадоў было 12-13 мяне у адукавала там моя аднакласніца она тырпнула мяне у бок локцем калі мы стаялі пяліліся там на гэтыя танцуючыя пары яна сказала вось гэта шейк і вот я убачыў что такое танец шейк і чым ён адрозніваецца у больш прымітыўны бок напрыклад от твіста я зразумеў бо папярэднікам шейку быў твіст вот былі тады тры танцы медленны павольны и Шейк і твіст. Ну, Сёння ўсё з інтэрнэту бяруць падлеткі інфармацыю. Раней можна было прыйсці ў парк шалюскінцаў пад э, танцпляцоўку пад танцпляцоўку да. і так. наведацца э, пра розныя танцы. Ну менавіта так яно адбывалася, а потом яно пераносілася ўжо ў школу. А ў школе мы на вечарах, якія мы выбівалі там сабе з вялікімі высілкамі, раз можа на месяц нам дазвалялі дзесьці ў нашым клубе школьным у нашым актавым актавай зале нашай правесці нейкай там з нагоды чагосьці абавязкова напрыклад там э, з нагоды э, дня памяці марата казея напрыклад вот мы там... что ж вы там э, что там ігралі на, на таких а вот там а там пласцінкі былі дыскі просто а бо магнітафона ў школе тады яшчэ не было ніхто з аднакласніка там са школ ніхто не граў мы, сп мы спрабавалі не аднойчы арганізаваць ніякой марата казе ніяк не падышло так не той что вы не там у іншым справу что у нас у нас школа не музычная была і таму не набралася дастаткова партых таких фанатыкаў гэтай музычнай творчасці на жаль там не атрымалася арганізаваць свой бэнд у Хаця спробы такія шчырыя былі. А што да тых музыкантаў, якія гралі ў парку чалюскінцаў, нехта ну, раптам пасля даведаліся альбо тады яшчэ ведалі э, з іх хто-небудзь сёння э, фігуруе у музыцы. Я не ўзгадаю, на жаль, зараз дакладна, але э, безумоўна, пра гэта легенды хадзілі. Наколькі дакладна гэта я не скажу. Але легенды хадзілі, што там бачылі і таго і гэтага, што там хтосьці з песняроў быў, што там з сузор я ігралі был был такі гурт папярэднік э, песняров здаецца вот там там да там гралі такія моцныя музыкі працягваюць падарожжа 70 80е я думаю нельга абмінуць кінотэатр про які сёння мала хто ўвогуле узгадвае і памятае э, навіны дня у я думаю что понятие сегодня молод не мае что гэта і дзе гэта дзе быў гэты кінотэатр что за ён чаму такая дзіўная назва навіны дня там что навіны транслявалі показывалі ці что гэта быў невялічкі кінотэатр я так думаю что месяц там до 70 не болей было які месціўся на першым паверсе дома по вуліцы э, энгельса что насупраць э, тэатра янкі купалы ён на рагу стаіць праспекта і энгельса а Вот. У гэтым доме вот, на першым паверсе быў такі зал пенал з невялічкім экранам, два ўваходы і там у показывалі дакументальныя фільмы только дакументальна выключна дакументальныя фільмы вельмі рэдка там штосьці было іншае там можа было наколькі ўзгадваю дзіцячая праграма калі маглі круціць мульцікі але асноўны вот кантэкст гэтага кінотэатра гэта дакументальныя фільмы іх показывалі тады по амерыканскай так бы мовіць сістэме калі запар там блок з трох-чатырох дакументальных фільмаў круціўся ўвесь дзень і ты набываў квіток уваходзіў у залю ў любы час і глядзеў сядзеў колькі хочаш мож можна это было значит что любы час то бок не не па сеансах не па сеансах абсолютно не пасярод фільма ўваходзіш даглядаеш рэшту гэтага фільма потым глядзіш пол напоўніцу э, два ці тры яшчэ за ім якія ідуць і потым можешь паглядзець пачатак на які ты спазніўся а можаш увесь дзень там сядзець які фільмы показывалі дакументальна 70 80 -е? гэта самыя розныя былі гэта дакументалкі былі там студыі летапіс беларус фільмаўскай пра што-небудзь народнае пра э, нейкім можа калгас саўгас паказаць маглі паказаць э, нейкія сюжэты з панарамы маглі паказваць ну вось э, што я дакладна запомніў гэта звычайны фашызм э, ромаўскага ромаўскі фільм дакументальны вельмі моцны Ну але тут тады э, ён круціўся э, уже па сеансах туды я памятаю што і чэргі стаялі паглядзець яго і квіткі набывалі загадзя А так, у прынцыпе, любая дакументалістыка, якая магла проста вот, быць у Савецкі саю, у Савецкім саюзе. А хто была публіка, там што вот яшчэ дакументальнае кіно гэта э, не мастацкае кіно. Хто туды хадзіў на? Ну, вот я, напрыклад, любіў прагуляць э, школку і зайсці туды пасядзець там у прахалодзе, паглядзець даведацца штосьці цікавага. Э, там вот, я памятаю, што, што яшчэ было. Вот, успаміны пра будучыню. Гэта такая футурыстычная Э, стужка дакументальна футурыстычная стужка э, нямецкага рэжысёра які даводзіў что э, мы з'яўляемся нашчадкамі і на іншапланетных цывілізацый і абгрунтоўваў гэта гэта на прыкладзе культуры мая культуры егіп егіпецкай ён расказваў что тады менавіта былі закладзеныя нейкія вот асновы але згубіліся за часам то бок у... на зямлі тое што было тады узнікнуць не магло ён там расказваў про кандэнсатары нейкія колькі было гадоў калі выглядзелі такі ну хотел году 13 может быть 12 так, запомнілася ну так гэта гэта было абсалютна э, так бы мовіць у разрез з э, савецкім э, сацыялізмом то таму яно і запомнілася пасля ж у гэтым памяшканні калі гэта стала малая сцэна наколькі раз мы там і працавалі ж так працаваў там і дыплом там свой ставіў на мал так, так, так. А у мяне дарачы вот з будынкамі ёсць э, такія цікавыя пераклічкі у мяне па жыцці у адным будынку там можаш шмат што змяніцца а мяне тогда ўвесь час штосьці прыводзіць і прыводзіць вот напрыклад з касцёлам святого роха так адбылося калі дойдзем мы раскажу а Ну, ёсць яшчэ одно цікавае месца дакладней было у 70-80х это буфет аэрапорта так так разумею гэта старога аэрапорта правда? так мінск адзін які зараз чым такі буфет гэты знакавы не веду чым такі цікавы гэта буфет аэрапорта адзінае месца ў мінску якое працавала круглосуткава і дзе можна было папіць круглыя суткі прынамсі ўначы то вот что ты захочаш но ну, я напрыклад там любіў попіць каву я проязджаў туды на апошніх тралейбусах тады по проспекте хадзіў туды просто один тралейбус праз увесь мінск нумар один ён быў ён ішоў праз весь город по проспекте і давозіў вот до да аэропорта рабіў там кола і вяртаўся назад по проспекте а вы жылі на кубаколаса так а Але як вяртацца трэба было А вяртацца трэба было ўжо альбо таксі альбо сваімі ножкамі альбо можна было дачакацца там гадзін напрыклад 10 там 45 і падхапіць нейкую палівачку палівальная машына ты па горадзе актыўна ездзілі і што дазвалялі так можна было спакойна лёгка вот едзе ён я галасую ён спыняецца я кажу вось туды Ён кажа ну вот датуды не падвязу а вось датуды магу подкінуць і подкідаю і без грошай абсалютна а бывала што і патрульныя э, машыны даіць міліцыі подвозілі таксама у апорку ці подвозілі дадому бывала і дадому а бывала куды-небудзь куды ім зручна было там дзесьці па маршруце так бы мовіць тады да міліцыі ставіліся інакш яны направду ўспрымаліся як людзі якія могуць дапамагчы ў розных сітуацыях з тых часоў сёе-тое змянілася ў нас. Час ідзе, як і эфірны час. Э, зараз зробім паузу. Хутка вернемся ў эфір, ды працягнем прагулянку па-мінску з метра Бейнард Саладухі, нумар для смс 9705. take. I should sign, sign. Now there it is in the window. It's about time, damn time. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling. горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская друкаванка. Працягваецца шпацар па мінску сёння экскурсію ў недалёка, але ўжо не такое блізкае мінулае ладзіць рэжысёры прадюсер зміцер Бейнар цыладуха нумар для сама з 9705 акурат ёсць паведамленне адкаментуйце як, як зможаце. Першы тралейбус маўляў хадзіў на чыгуначны вакзал. Ну гэта гледзячы ў якія часы. Вось шановны ці шаноўны абонент 7403 апошні лічбы нумар телефона хаця магу і памыліцца можа быць і двоечка хадзіла но ну, мне здаецца двоечка не там хадзіла ну давай раз мне здаецца двоечка хадзіла да чыгуначнага вакзала Ну, от, Хаця бачиш, я не жив у 70 Бачиш, спрэчна тэма. От у мяне замацавалася, што на 11 я ездзіў у аэрапорт Мінск адзін. Але ідзем далей. Для ўспамінаў пра 80-90 -е вы пазначылі так званыя нацыянальныя кафы у раёне mm -hmm. плошчы Якуба Коласа. Што значыць нацыянальныя кафы? Ну гэта значыць, што яны не былі реченькай, чайкай а, і, і ў гэтым сэнсе. Гэта былі ромашкай. Ну, на ростанях паляўнічы, бульбяная і пад'ездзік бульбянікі. Чаму 80 і 90 узніклі, Таму што я ў той час ужо вучыўся ў першым сваім інстытуце і у мяне ўжо змяніліся цікаўнасці я ўжо мог уже паляўнічых адзін так менавіта так мы стыпендыю там прагульвалі ў гэтых ва ўсіх мясцінах кажу што у той час у паляўнічым новоспечаныя кандыдаты дактары навук вадзілі прафесуру замачваць э, свае ступені навуковыя так, памятаць такое было было гэта абсалютна на что а что там падавалі Вось там падава вот напрыклад у паляўнічым падавалі дзічыну лосяціна э, там з дзіка дзікая качка гэта направду так было асабліва вот гэта э, я памятаю на адкрыццё яны рэкламаваліся менавіта як адзінае месца ў мінску дзе можна паспрабаваць вот такую вот дзікую жы жываціну а на ростанях на ростанях гэта было дастатуцька дзе дзе на ростані там что я як бы э, разумею але не, не, не, не, не кавярня на ростанях яна месцілася у э у тым месцы дзе зараз там крама нейкая электра нешта э, так так так электрасіла ну, можна было без рэклам але <laughs> кажу электр э, вот я для гэта рыхтаваўся просто <laughs> увесь час чакаў ну, э, на ростанях яна была цікавая інтэр'ерам яна была будавалі да ад, открывалі да алімпіяды вось так, і ўсё гэта вот мне падаецца што ўсе яны фарматаваліся менавіта па алімпіяду под 80 год і что там такое цікава было плане інтэр'еру ну для беларусі та тут ну там тых часоў гэта было я б сказаў што гэта было нетыпова таму што гэта было дызайнерскае пераасэнсаванне народнай культуры а, там, такая вот архітэктура плюс дызайн плюс а, вельмі цікавыя вышкаленыя афіцыянты. Іх вучылі у рыскай школе афіцыянтаў адмыслова набіралі, адмыслова туды адпраўлялі вучыцца, таму што там сервіс усё ж такі па савецкіх мерках быў напэўна самы такі праеўрапейскі. Вот, яны, э, яны стваралі такое вельмі моцнае ўражанне сваімі паводзінамі, сваёй культурай і у тым ліку валоданнем беларускай мовы што цікава размаўлялі ў гэтым нягледзячы на тое што мінск быў суцэльна рускамоўны але не рэдкія выпадкі даводзілі што яны ведаюць беларускую і нармальна з арфаепі у іх усё някепска і нармальна на ёй размаўляюць і, ну, і там было і утульна і прыгожа сімпатычна і смачна успамінаў архітэктара аладава у вест... я так э, э, скарачука натуральна у вестыбілі кафе з'явілася арыгінальнае пано возера вакол люстэрка ва ўсю сцяну у Было так прыгожа, што аднойчы адзін падвыпілы грамадзянін паволі адвінціў свяцільнік, адключыў, адарваў драты, э, схаваў за пазуху і панёс дадому. Кажа, маўляў, ледзь дагналі. То бок так усё гэта па-багатаму выглядала. Гэта не столькі па-багатаму, сколькі проста добра прыдумана было. Там справа не ў тым, што яно рабіла ўражанне э, чагосьці вельмі дарагога. А ў тым, што гэта было цікава прыдумана, там папрацавалі нейкія някепскія на той час дызайнеры і посуд дарэчы там таксама быў нейкі адмысловы я зараз ужо не ўзгадаю які але тое што адмысловы дакладна таму што аднойчы мы сядзелі там студэнцкай сваёй кубкай і насупраць нас такі у добрым добрым падпітку две дзяўчыны былі не з нашай кампаніі такія хто яны не ведаю і мы заўважылі што яны у свае сумачкі у свае торбы адпраўляюць адну за адным талерачкі <laughs> кубачкі відэльцы Ну, сёння такое дарэчы таксама можна заўважыць <laughs> не ведаю сёння іх не хадок по таких вот але вот тады было пёрлі адтуль ну ввогуле памятаце атмасферу алімпіяды 80 -го года что адбывалася як і на вам запомнілася ну справа тым что ўсё студэнцтва тады якое не было заангажаванае на алімпіядзе у нейкіх э, мерапрыемствах алімпіяды што ўсіх нас дэпартавалі просто з гораду да распіхалі дзе каго заўгодна по будатрадах ну карацей распіхалі там что там ну, каб не было і падставу для рознага кшталту не непатрэбнай камунікацыі з ну, так да моладзь усю распіхвалі Тады крыху ўжо існавалі ў мінску нефармальныя такія групоўкі моладзевыя там хіпі нейкія панкі пачалі з'яўляцца то бок моладзь пачала крыху праяўляць сваю актыўнасць у параўнанні там семімі і таму нас просто пазбавіліся нас просто выперлі кудысьці як у свой часы дом акцёра і ўсё што з ім было звязана яшчэ одно такое вельмі э, некалі знакавае месца для творчай суполкі мінска некалі быў дом акцёра у ім яшчэ кафе мутнае вока э, але спачатку да дома акцёра дзе ён месціўся упэўне што сёння многія калі гэтага будынка праходзіць нават паняцці не маюць што там быў дом акцёра некалі ну калі э, яшчэ да таго як ён быў домам акцёра гэта будынак прыналежу архірэйскаму падвор'ю за савецкімі часамі ён захаваўшы сваю архітэктуру ён э, вот прынамсі у той час калі я уже яго памятаў ён быў ужо э, домам э, творчых саюзаў здаецца так ён называўся вот там месці уся э, саюз тэатральных дзеячаў і яшчэ нейкія ці то архітэктуры ці хтосьці яшчэ там быў пры гэтым потым здаецца ён захаваўся ўжо просто стд абсалютна прыбраў под сябе і там у э, застаўся толькі дом акцёра. Гэта будынак на праспекце незалежнасці, які прымыкае практычна да дома афіцераў. Насупраць не не насупраць. Ну, ну, насупраць бока ну, палацазаюзу менавіта да. І там на першым паверсе крыху крыху ўнізе там там здаецца нейкія пару прыступачак уніз было. Там быў такі невялічкі кафе-бар, с барной стойкой и столиками на 4 человеки посидеть, там столик у мужа, там 8 было, 10, вот 10 такая, невеликая простора. Э, низкая столь, вельмі утульна про дызайн сказать не могу было цёмна увесь час там было цёмна прынамсі ты там уже назвали мутная вок можа быть того что і э, ну, там яшчэ... на грудзі там нібыта вот наколькі я ўзгадываю там у вокнах былі вітражы і таму там увесь час і ў дзень быў паўзмрок і там тусіла ўся творчая тусовка патрапіць туды ў вечары было вельмі складана па-першае туды пропускалі па пасведчаннях творча да э, творчых саюзаў стд там мастакі дызайнеры вот вот такія маглі імі мелі права туды прайсці то А астатнія ўжо як пролезуць з вуліцы чалавек не ну, заўсёды мог не за калі няма нікога знаёмага з так так творцу вельмі не заўсёды да і туды ламіліся і там бывалі імпрэзы там бывалі імправізаваныя канцрты там адбывалася ну такая вот э, такая начная кіпучая ты такое вот творчае жыццё адбывалася акцёры туда ахвотна ішлі пасля спектакляў сустракаліся з розных тэатраў было пра што паразмаўляць чым падзяліцца нармальная такая камунікацыя была творчая то і можна было нават ведаць каго можна адшукаць там пасля 9 вечара каго там можна калі трэба было чалавека знайсці мабільнага мабільных не было хатні не адказвае да ага, трэба ісці трэба туды ісці да там яшчэ ў гэтым э, у гэтым же будынку там была такая канферэнцзаля невялічкая са сцэнай там ладзіліся таксама розныя кшталты такія закрытыя мерапрыемствы вот нас памятаю вазілі туды студэнтаў першакурснікаў на сустрэчу з маркам захаровым дзе ён мяне дарэчы пацалаваў А як э, як это что что такое павінна было адбыцца каб вот. захар <laughs> ён э, ён расказваў я не памятаю ўжо дакладна з места яго вот тэмы сустрэчы нашай ну ён просто рассказ рассказывал нам, э, першакурснікам рассказывал... Про... што сёння назвалі майстар-класам Ну гэта нават не майстар-класа э, ну, это творчая сустрэча да ён і адказваў на пытанні нейкія і сам штосьці там даводзіў нам са свайго там э, жыцця лінкомаўскага а потым яму трэба было прывесці прыклад э, неадэкватных паводзінаў чалавека Я думаю, он вас за нечто хвалил, он просто показывал у вас приклад он просто... Я сидел для прохода, и он рынулся ко мне со сцены, пробег там 5-7 шерогов, поднял меня и поцеловал. И показал. Ну вот, бачите, насколько это все абсурдно выглядит, когда я так вот до незнаемого человека буду ставить. Теперь можно сказать, поцелованы самим Марком Захаровым. Так и <laughs> кажу. И я не думаю, что в Беларуси изнодится еще один такой. Дарэчы э, маршруце на гэты вечар у вас пазначаны яшчэ акцёрскі клуб і нефармальны 90 -е. Гэта одно паняць акцёрскі клуб нефармальныя 90 ці гэта так так это один паня Гэта вось ёсць э, тыя тусовкі якія адбываліся э, так. непасред у доме акцёра і ў доме акцёра і у буфеце купалаўскага тэатра таксама не глядацкім акцёрскім буфеце ён такі быў не вельмі ахайны буфетик вельмі простенькі але там увесь ну, час... фармальная так, конечно mm -hmm. Э, зрабіць для нефармальных ахайненька і <laughs> что там адбывалася тое ж самае что ў доме акцёр так у мутным вок Так, і там між іншым там мы прызначалі бывалыя сустрэчы паразмаўляць па справах па творчых Не толькі ж да не толькі пабухаць так. <laughs> вернемся да размовы праз э, некалькі хвілін нагадаю нумар для смс 9705 а беларуская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадую што сёння экскурсію па сваім мінску для нас ладзіць рэжысёры прадюсер зміцер бейнард саладуха э, трэба ісці далей але тут па-за эфірам э, цікавы ўспамін прагучаў наконт таго як зміцер будзе да марозам для супрацоўніку міністэрства культуры так Рэспублікі Беларусь ўжо навіта ці тады бСр не Рэспублікі Беларусь Беларусь Але э, тады міністэрства практычна неізменнае было у мутным воку акурат менавіта што гэта за такі это карпоратыў быў ці гэта просто да карпоратыў быў міністэрства гуляла дзесьці там 25 ці 26 10 і міністр быў там хто тады быў міністром я не памятаю хто тады быў мяне меня там былі некалькі знакомых твараў э, Таму што ну я ўжо займаючыся тэатрам самадзейным калісьці я ўжо там былі сустрэчы розныя і я там убачыў некалькі знаёмых. Без свет нацыі кажуць ну ну я мне сказаў што яны чымсьці адрозніваліся тады па сваіх паводзінах ад э, трактара завадчанаў яны і вонкава выглядалі прыкладна так просто больш такія хайныя і па паводзінах абсалютна тое самае ну ваш эстонскі дзед мароз ім спадабаўся Ну да, я, я, в принципе, я ніколі так не марозіў прафесійна. Гэта выпадковасць была такая. І я выдрычыўся, выдумаў сабе, што я эстонскі дзед мароз зрабіў сабе абсалютна сінюю пысу, рымам сінім намазваўся. І з акцэнтам такім вельмі моцным, блытаючы словы, я праводзіў гэтую імпрэзу, сцябаўся проста па-чорнаму. Ну, гэта... Нічога за гэта пасля не было. Ну пад гэтай маскай было лёгка под, под маской эстонскага санта-клауса было нескладана стыль неяк так вот але былі вас яшы, былі яшчэ вас э, хуліганства акураткі зараз і дайшлі да касцёла святого руха э, там некалі ў гэтым касцёле э, было кнігасховішча нацыянальнай бібліятэкі беларусі спецхран у тое што не, не не было у свабодным доступе але ж вас быў туды доступ якім чынам ну пачнем з таго што я ў прынцыпе быўшы яшчэ піянерам я высветліў што я вельмі люблю э, бадзяцца па могілках па розных вот напрыклад маю я адкрыў для сябе на вайсковых могілках александранеўскую царку і па нядзелях бывало туды прыходзіў і слухаў не заходзячы ў храм слухаў там стаяў пад дзвярыма як спяваюць увесь гэты праваслаўны канон мяне чымсьці вот так яно на вельмі вабіла. А на шляху туды мне вот патрапляўся ўвесь час э, нейкі будынак неаготыкі, як я потым э, зразумеў, які просто на маіх вачах абнеслі плотам і туды стала немагчыма патрапіць. Толькі вот праз плот пра шчыліну можна было ўбачыць, што там адбываецца. Там пачаліся нейкія рэстаўрацыйныя работы. Як высветлілася пасля, там менавіта спецхран гэты Э, ленінскай бібліятэкі яны рыхтавалі да э, перадачы філармоніі каб зрабіць там арганную залю вот это вот акура тады ўжо прыбіралі туль э, і вось што цікава значит стаяў будынак увесь абнесены лясамі за плотам а, і там пачыналіся нейкія вонкавыя працы але ну скажем так я быў шпанюком яшчэ тым і канешне тое што мой любімы будынак абнеслі плотам то мяне моцна ўзрушыла гэта несправядліва вырашыў я і я полез туды праз плот залез пачаў просто абыходзіць глядзець что там адбываецца чаму прысвечаныя гэты будаўнічыя лясы якія там стаяць ля муроў і пад гэтымі лясамі я заўважыў расцярушаную кніжку 1878 года якую пусцілі на туалетную паперу будаўнікі у савецкія часы гэта такая ну абсалютна парадаксальная нейкая з'ява такую кніжку на ўласныя вочы пабачыць было немагчыма а тут яшчэ і ў руках патрымаць я канешне знайшоў магчымасць я под самым э, под самым дахам убачыў э, разбітае слухавое в акно не было шкла я па лясах туды забраўся і залез унутры там я ўбачыў гэтае багацце увесь касцёл быў на фар... ён быў сцелажамі закрыты там чатыры паверхі сцелажоў было і ён увесь знізу даверху быў забіты кніжкамі. Прычым кніжкамі пераважна э, да рэвалюцыйных выданняў і нейкіх 60х- 70-х гадоў выданняў, У тым, у тым ліку і капіталістычных і эміграцыйных нейкіх выданняў як яны траплялі тады вот і чаму вы, вы іх на месцы чыталі ці як і я пачаў брали... <laughs> на вынос да спярша я э, знайшоў там нейкую А, а, как живут наши умершие, как будем жить и мы по смерти. Перакладную книжку некага не У 13 гадоў ці 12 слухали глядзелі кіно э, про то, што мы іншапланетныя. Э, э, тут новая гісторыя. Ну так цягнула. Містыка і рэлігійнасць гэта мне ўласцівыя былі з дзяцінства. Ну і карацей я пачаў туды рэйды з двума здаравенными торбамі. Я пачаў ратаваць <laughs> літаратуру і направду нацягаў у хату даволі многа зніжак не злавілі але на жаль маліна прыкрылася тым што там завялі аўчарку і апошні раз я туды не змог патрапіць ужо а потым я высветліў што гэтыя кніжкі ўсе знішчылі просто спалілі вывезлі за мінска спалілі месца я ўжо зараз не згадаю я і месца веду трэба было браць яшчэ некага сяброў знаёмых і разам браць гэта ўжо групавуха рат, ратаваць ратаваць гэтыя кніжкі ну, ёсць... а, а вот а чаму повесь такая я казаў што пасля таго як пабыў гэты гэты будынак пабыў арганнай зале філармоніі потым там утварылася яго вярнулі вернікам і то тварылася каталіцкая абшчына да якой я зараз і прыналежу гэта мой прыход а ёсць нейкія месцы у мінску у якія хацелася б вярнуцца іх уже няма ёсць і вот тут э, моя вендета бясконцая будзе напрыклад гэта будынак першай мінскай электрастанцыі я вельмі хадзіў любіў хадзіць і глядзець на яго ён чымсьці для мяне быў вельмі адметным недалёка ад э, гатэля Беларусь стаяў э, стаяў таксама будынак вельмі просты такой я б сказаў что такой прымітыўнай аля канструктывісцкай архітэктуры ён быў жылы на якім месцы зараз дом Москвы стаіць гэты будынак быў я не ведаю чым ён быў мне вельмі прывабны можа быть просто э, усім комплексам спалучэнню прасторы яго архітэктуры там ён э, стаяў на ўзгорку і под ім былі нейкія абсалютна чароўныя э, не дымаходы можа вентыляцыйныя нейкія адтуліны штук 5 аднолькавых якія былі на схіле гэтага э, вот узгорка на якім ён стаяў і вот калі на яго глядзіш то было адчуванне чагосьці незвычайнага і таямнічага ён стаіць на чымсьці таким пра што даведацца практычна немагчыма але здагадацца што там штосьці ёсць мне далі магчымасць вот, праз гэтыя адтуліны Хоць вы казалі, што не будзем вяртацца ў мінск сённяшня, пагуляем па мінску мінулым. ўсё ж такі ці ёсць сёння месца ў мінску, дзе гэта добра, цёпла, спакойна, куды хочацца. Ну вот зараз зараз ёсць такое месца дакладна, гэта батанічны сад. Вот ён практычна не змяніўся. Ну у сэнсе ён змяніўся толькі да лепшага. Вот батанічны сад мне вельмі падабаецца. Мы там я ў школу хадзіў яшчэ і мы любілі туды заля мы туды за кветкамі лазілі без, без там дралі дзеўкам нашым аднак кніжкі ратавалі без ну кажуць это ж добра калі без э, чым больш его знаеш тым больш ён власна кажучы наш шпацер падыходзіць да завяршэння і ёсць некалькі пытанняў на развітанне якія не тычацца сённяшняга маршруту а чым для вас пахне мінска альбо з якім пахам асацыюецца ну, вось як часам прыджаеш у нейкі горад э, за мяжой парыж пахне булкамі напрыклад ці рым пахне кавай з чым для вас пахне мінск а... вясною пахне перажыўшым зіму лісцем такі кіславата сладкаваты такі калі э, ужо прыгрэла калі сонейка калі цёплая вот пачынаецца такі пах зараз лісце прыбіраюць, а калісьці яго не прыбіралі. Яно магло там ляжаць пад дрэвамі. То бок зараз не пахне уже так. Ну я зараз не, не сустракаю гэтага паха. Хаця не, ну чаму вот я жыву побач камсамольскім возерам і калі даводзіцца там увясну пагуляць, то бывае такі вот такі пах пранізлівы возьме. І гэта ж гэтым не, нейкая такая праўда ёсць. Праўда горада ёсць. А колер вашага мінску які сонечны. Вот ад пясочнага да белага дзесьці вот такі крыху выцвечы. Гук. Гук, напэўна, гук гэта палівальныя машыны. Якія так вас падвозілі. І не толькі яны зараз існуюць і паліваюць бы але зараз не подвозіць зараз не зараз так ему абліць могуць <laughs> хай нічога хай паліваюць гэта штосьці такое таксама гарадское вельмі палівальная машина гэта прыкмета выключна горада якое месца каліно ну ёсць стараце абыходзіць у мінску а Ну таких мест даволі шмат. Гэта э, прычым не звязана ні з чымсьці рацыянальным. Напрыклад, я вельмі не люблю хадзіць па адным баку э, сурганава, напрыклад, вот, ідучы па, ад Якубаколаса да акадэміі мастацтва. Я высветлю гэта. Я не магу хадзіць па правым баку. таксама не магу. А вот палі даўжэзны гэты дом э, друку і перад ім мне ну, нейкае штосьці абы што. Вот. А у зваротным кірунку магу А я ее зародом не могу. <laughs> Все равно И таких мест хапая. Достаткова много в городе, розных. Где вот комфортно и некомфортно. А помни-ка кому ти чему, на вашу думку, не хапая Минску. Э, помни-ка кому ти чему? Кому ти чему, так, не хапая в Минску. Ой-ой-ой. Ну, у нас великий пантеон. Великий пантеон. Нам не хапая помников. Помников особым. Белорусским. Не только минским, белорусским особым. Дзе, дзякую вам за гэтую экскурсію за гэтае падарожжа па мінску мне застаецца хіба што нагадаць што сёння са сваім мінскам на знаёмным рэжысёр і прадюсер зміцер бейнард саладуха